Серед запалої тиші матрос почав прив'язувати себе до линви. Ви сміливий чоловік, сказав Хуан Естрада. У моєму звіті про цю подорож вам будуть присвячені найяскравіші сторінки, сеньоре. Я ніколи б не зважився спускатись першим з такої карколомної висоти. Тут щонайменше двадцять поверхів. Припиніть, урвав його лорд. У мене від ваших епітетів каламутиться в шлунку. Естрада знітився і відійшов. Булат уже встиг прив'язатися за інструкцією Турабалана. Линва охоплювала його, мов парашутні лямки, під обома руками і попід пах. За обривом він мав сам себе спускати. Десь то так почував себе і радянський терапевт, змушений на одній антарктичній станції в умовах полярної зими вирізати власний апендикс. Булат похмуро чекав, поки тур з ескімосом скинули в прірву спальні мішки та намети, скручені в один великий незграбний клумак. Він тільки шурхнув об край урвища і мов би, втонув у тиші. Кроків за десять од урвища був забитий льодоруб. Для нього видовбали спеціальну ямку яку зверху запаяли кількома баками натопленої снігової води. Булат мимоволі глянув на напай і почав горі спини спускати ноги. Краще б вони дивилися кудись у бік, подумалось Булатові. Під чотирнадцятьма парами очей йому було дуже незатишно, і хотілося якомога швидше перелізти через край але в пальцях, що попускали линву з поза лівого плеча, прокинулась якась незалежна від його волі вперта ворожа сила. Жива матерія виставила на насторожі страх свою чи найголовнішу зброю. Нарешті Булат пересунувся через край. Линва вигризла в кризі рівчачок і забриніла струною. Булат відітхнув. Оті 14 пар нестямних очей більше його не паралізували. Він сам собі нагадав тепер мушу нормалізувати дихання. Переповзання через край забрало в нього чимало сил, і він мусив зосередити увагу на чомусь несуттєвому. Якби я був гляціологом і вмів читати по кризі історію льодовика, міг би визначити його вік і походження, подумав Булат пильно вдивляючись у складну структуру криги. Її мов би, місили ногами злі духи шостого материка. Пасма крутилися і переплутувались, то спадаючи прямовисно вниз, то знову беручи вгору або зав'язуючись ковтунами. Вгорі крига була білозерниста й рихка, та за кожним футом ставала прозорішою, і він швидко помітив у ній шари. Це не здивувало б жодного ляціолога, адже айсберги відколювались від шельфових льодовиків, а ті сповзають у море з суші, вперто твердив собі Булат, знаючи, що основна мета цих школярських міркувань відвернути увагу, щоб не глянути вниз. Лунва над головою швидко довшила, край обриву стрімко втікав. І якусь мить Булат не витримав і дав очам волю. Руки ослабли і враз попустили мотузок, аж під пахвами заощало. Він знову втупився в миготливу стіну. Тепер крига була майже зовсім прозора і злинало блакитна. Розкудлені пасма зникли і перетворилися на суцільне скло. Йому не хотілося згадувати, що він бачив унизу. Булат спробував знову зосередити увагу на структурі айсберга, та вже не міг. Перед очима зяяла прірва. Він голос проказав, яке я маю право порівнювати себе з тим героєм лікарем, що про нього довідалася вся земля. Адже це найординарніше спускання, якого посоромився б і найнездарніший альпініст. Нужденних півсотні метрів на капроновому тросі, нужденних кільканадцять хвилин.